Urtarriak hogei gaur astelena da eta hau berrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi? Bai, jarduera soziokulturaletan parte hartzea eta harrera dauden pertsonak laguntzeko ordenantza arautzaia Berriozarko udaleko gobernu batzordeak 2013ko abenduaren 13an onartu zuen hezkuntza, kultura, kirol, gizarte berrintasuna eta gazteri arloek antolatutako jardueretan parte hartzeko diru laguntzen ordenantza arautzailea oinarrizko gizarte zerbitzuen man komunitatearen txostena aldeko izanik araudiak ezarretako baldintzak betetzen dituzten pertsonek diru laguntza jasoko dute ordenantza arautzaile honen helburua baliabide ekonomiko gutxiago dituzten familia familiei 2013-2014 ikasturteko jardueren izen ematea diruz laguntzea da eta agiriak berariazko eskabidea familia liburua ladenean, alokairu kontratua edo eta alokairuaren edo hipotekaren ordainagiria eta errenta itorpena baita banantzearen hitzarmen arau emailea edo dibortzioaren gaineko epaia aurkeztu beharko dire eskabide bulegoan eta eskabideak noski berriozarko dalaren erregistroan aurkeztu beharko, dira xabi urtarrilaren hogeita laua baino lehen. Eta proiektu komunikatibo bultzatzea aldera Eguzki Plaza Elkartearen Bazkaria. Bai, Eguzki Plaza Elkarteak Bazkari bat antolatu du urrengo larun baterako Bazkariaren ostean, biltzarra ospatzeko eta honetan 2008ko, e, 2008 garren urteko balorazioa ingo da eta 2008 garren urterako proiektu berritzeileak aurkeztuko dira. Amabo oste euro balio duen bazkairako txartelak ale berri tabernan salgai egongo dira bestena Eguzki Plaza arroba edo abildua eguzkiplaza.net elbidean eskatu daitezke beti ere, ostirala hogeita lau baino lehen. Eta entzun dugun bezala Maite Ramosen pinturak Katarrabian ikusgai. Berriozarko artista den Maite Ramosek otsailaren 16 arte bere pinturak ikusgai utzi ditu Atarrabiako pilategian larun bat igande eta jaiegunetan 11etatik ordubiak bitarte bisitatu alko da erakusketa pilategian kale nagusiko 60 64garren zenbakian bisita doainikoa izango da Xabi eta Atarrabiako erakusketa honetan teknikan asketaz eginiko obrak izango erakusgai teknika nasketa hori guztiz ezberdina da orain arteko erakusketetan egindakoarekin alderatzen badugu eta hemengoan ezago paisairik ez Japonako aigairik ur kristalen abstrakzioak baizik surrealismoarekin muga-muga daudenan emaitza txundigarria lortuta tarrebiako erakusketa baino beste beste hainbat erakusketa egin ditu maite Ramosek eh, besteak beste Iruñeako Urizuru Galerian, Baionako Euskal Museoan, eta senpereko larralden hainbat kultur etxeetan besteak beste ere berriozarren auritzen uarten eta erakusketaz gainera hiru poesia liburu ilustratu ditu Maite Ramosek exilio elna salgas gereziko garai aikuak eta azkenik urbel eh, azpiko aikuak Plan estrategikoa beste fase batean zartzear da. Bai Xabi plan estrategikoa beste fase batean sartuko da, udaleko zerbitzu soziokulturaletan eman beharreko aktuazio lerroak definitzeko. Gauza konela, ostegun honetan biltzarra ireki, irekia ingo da kulturgunean arratxadeko zazpiretan. Eta e, kiroletako atal honetan berriozar futbol elkarteari helduko diogu e, onera da karkigu asteburu honetan jokatu diren partiden emaitzak nola geratu ziren e, regionalako mutilak garazi? Beno Xabiba, regionaleko mutilak e, eh, irabazizuten e, kirole esportaren aurka jokatutako partida hori bat eta bi Neskak eh, berriz, eh, bueno, ere irabazi zuten, bi eta iru, eta gazte berriaren kontra jokatu zuten, hemen berriozaren igandean, goizeko jamaika tardietan. E, eh, gainerako emaitza guztiak, e, bezala, eguzkiplaza.neten e, ikusgai daude. eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko eh, iragarpenak garazi Bena Xabi, zeru hau edo oso deitxu egongo dela. Han hemenka da txikiak botako ditu eta ostarteak zabalduko dira. Eta honekin elurkota zirun metrora egongo da asieran goizalde horretan. Eguerdian zortzireun metrora eta atxaldean ordean bedratzireun igun metrora itxoko da. Eta azken orduetan, egunaren azken orduetan, e, mila metro inguruan geratuko da azkenik Xabi eta aizeri dagokionean ipar mendebaldeko aizea ulizia ibiliko da gaurkoan eta temperaturak maksimoetan aldaketarik ez. Gaur ere, izotz txikia ingo du xabi. Ez, eskerrik asko, arazi! Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar erratiaren sintonian FMko1 puntu zorzean edo ordu oro Interneten eguzkiplaza.neten. Música